Samo njega obožavamo i samo od njega pomoć tražimo. utječemo se Allahu subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od zla nas samih i zla naših loših dijela. Koga Allah uputi napravi put, nikoga u zabludu ne može odvesti. A koga Allah odvede u zabludu, nikomu na pravi put ne može ukazati. Sjedočim da nema Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema sudruga. I sjedočim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob i Allahov poslanik. Najbolji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Najbolja uputa je uputa poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari su novotarije, novotarije. Zaista je svaka novotarija zabluda, a svaka zabluda vodi u vatru da nas Allah subhanahu wa ta'ala od nje sačuva. A poslije toga, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi, što nam je dao i pokazao pravi put – što je izabrao nas od milijardi ljudi da slijedimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru onako kako je on to zadovoljen. I zaista ako pogledamo prve generacije, ako prije, pogledamo prijašnje narode, vidjet ćemo koliko su se držali Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da su oni nama uzor kako se treba živjeti, kako se treba držati Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o svome Halilu, o svome prijatelju Ibrahimu alaihi salam. Kaže subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ إِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Mi smo ga izabrali na ovome dunjaluku, a on će kod nas biti i na sudnjem danu od najboljih, od saliha, od dobrih ljudi i od, od dobrih Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Zašto vraćam? Zato وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Kada mu je njegov gospodar rekao Eslim, predaj se kaže predajem se gospodaru svjetova predajem se gospodaru svjetova i ova vjera braćo nije ništa do istislam lillah to je predanost Allahu subhanahu wa ta'ala da mu se predamo da izvršavamo pokorno njegove naredbe da se klonimo njegovih zabrana da mu jedino njega subhanahu wa ta'ala obožavamo i da mu i da se uklonimo širka i mušrika da se klonimo oni koji čine najveći zulum na svijetu a to je širk Allahu subhanahu wa ta'ala stoga što kaže Allah te bareke wa ta'ala inna širke la zulmun azim zaista je širk najveća nepravda zaista je to najveći zulum koji može da se uradi i Allah subhanahu wa ta'ala nam je naredio naredio da se klonimo širka i da se klonimo zuluma. Kaže te bareke o tala, ja ejuhelladina amanu, ja ejuhelladina amanu, udhulu fisil silmi kafe, ovi koji vjerujete, uđite u Allahu u vjeru potpuno, uđite potpuno, to jeste, predajte se Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno, nemojte ostavljati, nemojte ostavljati jedan dio vjere, a drugi prihvatati, nemojte djelimično se predati Allahu subhanahu wa ta'ala, nego se predajte Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno, onako kako je on sa nama zadovoljan, onako kako su, ko su bile prve generacije, onako kakav je bio Ibrahim a.s., kakav je bio naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kakvi su bili ashabi radijallahu ta'ala anhu. Vidjeli smo i možemo vidjeti čitajući njihove sire, da ih ništa nije moglo odvratiti od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. I nije bilo hajra, a da oni nisu bili prvi. Nije bilo hajra da se nisu u njemu natjecali i da se nisu u njemu isticali. Bilo da je bio džihad na Allahovome putu, bilo da je to bila hrabrost, bilo da je to bilo traženje znanja, bilo da je to bio ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, bilo da je to slijedjenje suneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa bilo šta god da bilo, oni su bili prvi. Oni su bili prvi i oni su bili najbolji. To nam govori To nam govori, ako hoćemo da dostignemo njihove stepene, da moramo kretati se njihovim stopama, da se moramo predati Allahu subhanahu wa ta'ala potpuno onako kako su se predale i ove prve i najljepše generacije. I onda je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao njih, uzdigao je i bit će uzdignuti do sudnjega dana. Ako pogledamo robinje, ako pogledamo sirotice u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, braćo videćemo da su te njihovi imani da su bili veći od od možda čitavog današnjeg umeta. To su bile ljude, žene koje su bile čije iman bio pod, pod, poput brda. Sjetimo se Elgamidija, žena koja je počinila zinaluk, koja je počinila zinaluk pa je otišla kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem tražeći da je kamenuje tražeći da je kamenuje pa je on vraćao jedan put pa je vraćao drugi put prvi put je vratio dok se ne porodi drugi put je vratio dok ne doji svoje dijete pa kada mu je ona došla sa djetetom sa djetetom koje je nosilo hljeba u, ru, u, u ruci da bi pokazala da je to dijete sad veliko došla je pa je naredio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je kamenuju pa je pitao, pa je pitao, pa je udario je ovaj Halid ibn Velid sa velikim kamenom. Pa je, su je neki počeli psovati, kaže nemojte, kada bi se njena teuba razdijelila na stanovnike Medine, obuhvatila bi sve njih. Viša je njena teuba bila i njeno pokajanje od svih tih ljudi. Zbog čega? Zato što se ta žena iskreno predala Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ja i ljudina amenu, udhulu fisil mikahe. Ovi koji vjerujete, uđite u vjeru potpuno. Uđite potpuno. Wala tattabi khutuwati shaytan. I nemojte slijediti šejtanove spletke. Nemojte šejtanove stope slijediti. Zašto? Zato što šejtan pokušava stopu po stopu. On prvo pokuša čovjeka da odvede u nevjerovanje. On prvo čovjeku pokuša odmah da ga natjera i da ga navede da učini širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže subhanahu wa ta'ala ke meseli šeitani iz kale lin insani kfur. Kao primjer šeitana kad kaže čovjeku učini nevjerstvo. Felemma kefere kale en inni beri u minke inni je hafu Allah rabbel alemin. A pošto ovaj učini kufr, on kaže ja se tebe odličem. Ja sa tobom nemam ništa, ja se bojim gospodara svjetova. Šeitan prokleti boji se, boji se Allaha subhanahu wa ta'ala. Iako ljudima naređuje da činu. Iako ljudima naređuje da činu nevjesto. Iako im nevjesto uljepšava. Ali šta? I on se boji Allah subhanahu wa ta'ala. Ali mu taj strah neće koristiti. Ali mu taj strah neće koristiti. Ni na ovome, ni na budućem svijetu. Isto kao što neće koristiti to što je bio ovaj malo malouminik, što ga je mu je povjerovao pa da se opravdava sa neznanjem, da se opravdava sa ovim ili sa onim, neće to kod Allaha subhanahu wa ta'ala ništa mu im koristiti, ni jednome ni drugome. Pa šeitan ako ne može ovo, no, na ovaj način čovjeku da priđe, da učini na njega, da od njega napravi nevjernika, zašto, šta mu kaže? Počne mu po korak po korak ga odvoditi sa Allahom subhanahu wa ta'ala puta. Korak po korak došaptavati mu i odvoditi ga sa Allahom subhanahu wa ta'ala puta. Imam Ibn al Qajm al jawzi napisao je knjigu Telbisul Iblis, bliz, šeitanska zavođenja ili šeitanske spletke i vidjet ćete braćo da su njegovi šeitanovi putevi mnogobrojni da na mnogo načina pokušava ljude odvratiti od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta malo pomalo, neće odjedan put neće nego stepen po stepen od načina odvođenja od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta jeste, braćo, prvo da mu ubaci šubhe, da mu ubaci šubhe vesvese u njegovoj vjeri. Ako ne može u vjeri, onda on počne da mu ubacuje vesvese u njegovoj čistoći. Pa čovjek sumnja u svoj abdes, pa sumnja u svoj gusul, pa sumnja u svoj namaz, pa sumnja u svoj post, pa sumnja u, sumnja u veliki broj stvari. Zašto? Da bi mu otežao, da bi bi mu bilo teško, da bi se mučio sam sa sobom i onda na kraju odustao. Jer ne može, ne može se izboriti sa svim tim problemima. Može danas, sutra ali te vesve se, te njegove šubhe samo se povećavaju, nikada ne mogu da stanu. Pa danas ako su u taharetu, danas ako su u čemu u čistoći, sutra će da budu u akidi. Pa ćeš da vidiš ljude kako tekvire sami sebe, kako tekvire sami sebe, kako tekvire cijeli dunjalu, kako tekvire sve na svijetu. Samo, samo da bi sebe obezbijedili da bi se sačuvali od tih spletki, a u stvari oni su u, samo upali u spletku. Pa kaže onaj ko ne protekviri cijel svijet, onda je on kjafir. Toliko je šubhi ubacio u sebe da više ne može da izdrži nego da je Lakše bolje protekviriti. Bolje je na sudnjem danu Allah da me proživi kao Haridžiju nego da me proživi kao mušika. To su njihove izjave. To su njihove spletke. A nije bolje ni jedno ni drugo. Bolje je da te Allah subhanahu wa ta'ala proživi kao Ibrahim alaihissalam, da te proživi kao ashave, da te proživi kao sve muslimane, ko što će ih inša Allahu ta'ala proživjeti. Čiste, bez vesvesa. Nema, ako ne može ovo, onda ovo. Nego ovo je ispravno, ovo je Allah subhanahu wa ta'ala put. Ovo su jasni dokazi, idemo po njima. I ne želimo nikako drugačije Allah subhanahu wa ta'ala da nas proživi, osim kao, kao pravovjerni od, splet, od spletki šeitanovih braćo, od spletki šeitanovih jeste braćo, da oteža ljudima vjeru, da na primjer ako uče, da im da, da s početka uče po, po mnogo, da se, da im omili njihovo učenje, pa ćeš vidjeti jedan dan je naučio možda cijelu stranicu iz Kur'ana, drugi dan je naučio dvije stranice, ili jedan dan je naučio deset hadisa na pamet, drugi dan i tako, da bi treći četvrti dan se umorio i onda ostavio sve to odjedan put. Ostavio sve to odjedan put. Ne može da izdrži i onda ne može svaki dan da uči po stranicu, ne može svaki dan i onda čovjeku dođe, priđe pa mu kaže ti treba da postiš Davudov post. Pa čovjek se zaleti pa jedan dan, pa dva dana, pa posebno ako su ovih hladni dani, pa on posti, pa posti. I onda malo teže, malo teže, na kraju ostavi, ostavi i Davudov post, ostavi i svaki drugi post. To su šeitanove spletke sa kojima on pokušava, sa kojima on pokušava da ljude odvrati od Allahovog subhanahu wa ta'ala puta. Od njegovih spletki jeste da jedno ti dijelo koje je manje vrijedno kod Allaha subhanahu wa ta'ala prikaže tebi većim i na osnovi zbog toga dijela kad se, ovaj, da zaboraviš ili da ostaviš neka veća dijela. Na primjer, ne vedete da cijelu noć klanjaš, da cijelu noć činiš i badet, mada je to kod nas jako malo takvi. Ma, jalo, ma, jako malo takvi. Navedete da cijelu noć činiš i badet, da bi se uspavao prije sabaha, da bi prespavao sabah namaz. To su šeitanove spletke, braćo. To su šeitanova zavođenja, to su šeitanova došaptavanja. A nema sumnje da je sabah namaz vredniji, daleko vredniji od noćnog namaza. Od noćnog namaza. Međutim, ashabi radijallahu ta'ala anhu i Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam znali su kako treba iskoristiti vrijeme. Pa nisu zapostavljali ni jedno ni drugo. Obavljali su namaz, sabah namaz u džematu, a isto tako provodili su dio noći, dio noći u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Od njegovih zavođenja, od njegovih spretki braću jeste da unese sumnju među braćom muslimanima. Posebno danas, draga braćo, kada smo ispod policijskog nadzora, danas kada ima puno špijuna, danas kada ima puno munafika, danas kada je policija ugradila prislušne uređaje svud gdje i, sva, i na svakom mjestu, dođe šeitan pa počne ubacivati šupe, ovaj radi za policiju ili onaj radi za policiju ili ovaj mi je nešto sumnjiv, ovaj mi nešto nije siguran, onaj tamo nešto petlja, ovaj tamo petlja, ja neću više da idem tamo, ja više tamo neću da klanjam, ja više ne mogu tamo i tako dalje. Nema sumnje da su to samo šetanove spletke, da su to šetanova zavođenja kojima on želi, kojima on želi da, po, da poljulja bratstvo muslimana, Inna al-mu'minuna ikhwa, zaista su sva, svi vjernici i braća. Ne smije sumnjati u svoga brata muslimana. Ne smije sumnjati bez jakoga i jasnoga dokaza. Nemoj da te pokolebaju priče munafika. Nemoj da te pokolebaju priče fasika. Nemoj da te pokolebaju priče pa da povjeruješ njima. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja ih lezina amenu in džaekum fasikum bi nebejim fatebejenu. Ovi koji vjerujete, ako vam dođe munafasik sa nekom vješću, dobro je provjerite en tusibu kaumen bi džahaleti da ne biste nepravdu učinili ljudima fe tusbihu ala ma fealtum nadimi a onda da se kajete zbog toga što ste uradili bilo da se kajete na ovome dunjaluku ili da se kajete na ahiretu nemojte padati na priče ovaj je munafik ovaj je, ako je munafik ako krije svoj nifak onda je on za nas musliman Pošto mi ne vidimo to, ako ga ispolji javno, ako svoja munafička dijela, onda je za nas, ako su ta dijela velikog nifaka, onda on izlazi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Ne može biti muslima nikako. A ako ne iznosi to svoje, nemojte sumnjati. Sve dok nemamo dokaz protiv nekog čovjeka, on je za nas musliman, on je za nas brat, on je za nas čovjek koga volimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala pa makar on bio na neki način i manjkav, makar nam se ne svidjele neke stvari kod njega, ali sve dok protiv čovjeka nemamo jasnog dokaza, taj čovjek je u Allahovoj subhanahu wa ta'ala, u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Od stvari, od stvari e, kojima šetan želi da zavede ljude sa pravoga puta, braćo, jeste da im učini ovaj dunjaluk velikim, da im učini ovaj dunjaluk značajni, da im učini da ne mogu obstati nikako ni na vjeri, ni u vjeri, ni u čemu, osim ako se potpuno ne predaju dunjaluku. A potpuna predaja pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svjetova. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ Teško kafirima od žestoke patnje, od žestoke kazne. Ko su ti? Ko su ti kafiri? Kaže, alladine jestahidbun al hajate dunja ala lahire. Oni koji daju prednost ovome dunjaluku nad ahiretom. Oni koji daju prednost ovome dunjaluku nad ahiretom. Šta je ovaj dunjaluk? Le'ibu wa lehu. Igra i zabava. Nema od njega ništa. Ne vrijedi kod Allaha subhanahu wa ta'ala nikoliko krilce komarca a da vrijedi i toliko Allah subhanahu wa ta'ala nikad ne bi dao kafirima da se napiju da se napiju vode ali kod Allah subhanahu wa ta'ala ne vrijedi ništa i ako ne vrijedi ništa a mi ga stavimo ispred ahireta i više nam vrijedi nego ahiret onda smo zanijekali ahiret Allah subhanahu wa ta'ala onaj vječni život koji vrijedi za koji se borimo za koji živimo braćo Živimo na ovom dunjaluku samo da bismo umrli, da bismo obezvedili sebi mjesto na, na, na onome svijetu. Da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala sa svojom milošću uveo u džene, kroz koje ga rijeke te, teku, u kojima će vječno ostati. Moramo to uvijek imati na umu. Ne smijemo dozvoliti nikakav posao, nikakva dužnost, nikakva od dunjalučka korist da nas odvrati od namaza, da nas odvrati od posta, da nas odvrati da nas odvrati od ahireta, braćo. Ako se uklapa to u ahiret, taj posao, ako se uklapa to radno mjesto i sve, prihvatamo ga, radit ćemo ga i to nam je dužnost. To nam je dužnost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. To nam je dužnost prema našoj porodici, prema nama samima. Međutim, ako se to ne uklapa, onda to odbacujemo, a dajemo prednost ahiretu. A Allah je taj koji obskrbljuje, braćo. Nisi, nija, niti ne možemo ja jajiti sebi niti drugove pribaviti nikakvu korist niti otloniti kakvu štetu sam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kada bi poznavao stvari gajba ja bih imao puno više fertu, ja bih imao puno puno dunjalu kao imao možda Al Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao pri nikakvu hajra, nikakvog u smislu koristi pribaviti ljudima osim ono što im je Allah propisao niti kakvu štetu od njih ovaj, odagnati osim ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala što im je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od šeitanske spletki. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da da zavolimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru i da nas učini oni koji potpuno se predaju Allahu gospodaru svjetova. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد zaista cijenjena braćo. O splet, spletkama šeitanovim moglo bi se govoriti danima i noćima. Zaista su njegovi putevi mnogobrojni. Zaista su njegove spletke mnogobrojne. I nemoguće ih je sve na jednom ovakvom mjestu pobrojati. Nemoguće ih je o, o sve proanalizirati. Ali spomenut ćemo samo, spomenut ćemo samo još neke. Od, splet, od spletki šeitanovih jeste, braćo, jeste da čovjek se plaši, da se čovjek plaši strahom koji ne dolikuje muslimanu. Jer straha imamo dvije ili tri vrste. Imamo prirodni strah, imamo strah koji je prirodan, koji se svaki čovjek boji. Da se čovjek boji lava, da se boji vuka, da se boji nečega, to je sasvim normalno. Ima drugi neprirodni strah, to jeste da se boji i da ostavi svoju vjeru, da ostavi svoju vjeru bez razloga. Takav strah nije opravdan. Ili da ostavi dio svoje vjere. Ili da ostavi samo dio svoje vjere. Pa kaže ja ne mogu. Ja ne mogu, mene je strah. Priveš će me, saslušavat će me. Ili šta će mi ovi reći, izbacit će me sa posla i tako dalje i tako dalje. Taj strah je neosnovan. Umesto da se bojimo ljudi, moramo se bojati Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَحْشَوْهُ وَحْشَوْنِ Nemojte se njih bojati. Nemojte se njih bojati. Bojte se mene. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. I mnogo brojni su ajeti koji nas upozoravaju da se samo Allaha subhanahu wa ta'ala smijemo i moramo bojati. Smijemo se samo i moramo bojati Allaha subhanahu wa ta'ala a drugi nam niko ne može. Ako nam Allah nije propisao nešto da nam se desi, niko nam ne može to. Niko nas ne može od Allaha odbraniti. A ako je Allah propisao nešto da se desi, onda niko ne može otkloniti to od nas što nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Imamo puno ljudi, imamo puno ljudi koji su se odrekli od vjere, koji nemaju sa vjerom ništa, a opet imaju probleme ili sa zakonom, ili sa ovim ljudima, ili sa onim ljudima. Iako, iako nije to razlog vjere. Zašto? Zato što im je Allah subhanahu wa ta'ala tako propisao. Kaže Allah, vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam, Abdullah ibn Abbasu, znaj, kaže sinovac, sin, sinko moj, znaj, da, kad bi se cijel dunjaluk složio da ti naude, ako ti Allah nije propisao, ne mogu ti nauditi. A zna isto tako, ako bi se cijel dunjalu složio da ti pomogne nešto, što ti želi Allah nauditi, ne bi ti mogli, ne bi ti mogli ništa uraditi. Zaista je to Allahova moć. I čovjek mora biti svjestan da je, da je Allahov rob o kome on bije, o kome on zna sve, o kome je on davno napisao Lehul Mahfuzu, kako će živjeti, šta će mu se desiti i kojim će i, i, i šta će ga sve nas naći na ovome, na ovome prolaznom dunjaluku od šeitanovi braćo, od šeitanovi spretki jeste da čovjeka zavede, da se čovjek zoholi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da kaže ja sam taj, ja sam taj koji ima ima, svi ostali su slabiji od mene, ja sam taj koji sam u mogućnosti da ra raspravljam o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, kako je to najbolje, ja sam taj koji zna Allahu u vjeru i tako dalje. Čovjek se uzoholi. Čovjek se uzoholi pa onda pređe sve granice. Onda ne sluša nikoga. Onda misli da je neovisan od sve učenjaka ovoga dunjaluka. Pa vidimo i danas puno takvih ljudi ne priznaje nikakvog autoriteta. Ne priznaje nika, nikakvog šejha, nikakvog alima, nikakvog emira. Nikoga ne priznaje u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri nego su sami sebi emiri, sami sebi šejhovi, sami sebi muftije, donose fetve onako kako njima odgovara, donose propise onako kako njima odgovara, izvlače, izvlače tepsire ajete, tepsire hadise onako kako to njima odgovara. Umjesto, umjesto da se predaju onima koji, koji to znaju, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ولو ردوا إلى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبقونه منهم a da su se oni vratili Allahovom poslaniku i onima njihovim pretpostavljenim onima koji imaju znanje znali bi to što hoće oni koji izlače propise iz Allahovih ajeta ili suneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam Međutim, ljudi se uzohole. Ljudi se uzohole pa nikoga ne priznaju iznad sebe. Ljudi se uzohole pa nikome ne daju pardona. Iako možda formalno kažu mi se pokoravamo, mi volimo šejhove, mi, smo, mi, mi bi ruku dali za šejhove, mi bi ovako, mi bi onako. Ali kada treba spuštiti hukm, kada treba to sve primijeniti u praksu, vidiš te ljude da su daleko, da su daleko od pokornosti šejhovima. I onda nam se događa šta nam se događa onda pojedinci ispadaju, onda pojedinci ne mogu da se uklope u naš sistem i onda pojedinci prave probleme cijelome umetu, ne samo sebi, ne samo svojim porodicama, ne samo svoje braći, nego prave probleme Davi, prave problema vjeri Allaha subhanahu wa ta'ala i neka znaju da će biti zato odgovorni kod Allaha subhanahu, kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od stvari, braćo, sa kojima šeitan želi da zavede ljude sa pravoga puta jeste to da unese ružno mišljenje o braći muslimanima da ružno misliš o njima ona je vaki, ona je naki ona je ohol, ona je popustljiv ona je slab ona je ne može i onda zbog toga ostaviš džemat onda zbog toga prije toga počneš rijetko da dolaziš, pa onda ostaviš ga skroz i znate šta ima posle toga. Posle toga nema ništa, braćo. Ili se vrati Allahu vjeri, ili, ili se vrati Allahu vjeri, ili ga vidiš, nema ga nigdje više, nigdje ga više nema na mapi vjernika. Ili otišao u neku sektu, ili je skroz ostavio Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Poslije toga nema, nema više ništa. To je zadnji, zadnji stepen Može se desiti da čovjek zbog slabosti imana jedno vrijeme ne može doći. Šetan svakoga, svakoga odradi. Šetan svakome priđe tamo gdje je najtanji. Kako smo to do sada slušali i vidjeli. I onda da čovjek osjeti tu slabost. Ali to nije, ne znači da se ne može vratiti. To ne znači da je došlo do... To jeste kraj, ali ne smije otići preko toga. Jer poslije toga rekli smo nema, nema ništa osim dalaleta, osim zablude. Nego čovjek mora skupiti sve snage, vratiti se, vratiti se zaista u džemat. Svi znate, braćo, kad se čovjek odvoji od džemata, makar na, na, na, na kraći period, da počne njegov iman da slabi. Kad čovjek ostavi namaz u džematu, prvo što počne, braćo, to sam juče govorio sa nekom braćom, e, prvo što počne jeste da odlaže namaz. Neće ga više klanjati u svom prvom vremenu, nego će to biti malo kasnije, pa malo kasnije, pa malo kasnije dok ne počne spajati namaze, pa počne naklanjavati namaze, pa onda počne ostavljati namaze, pa počne dolaziti džumom, pa poslije počne dolaziti samo džumom ili počne dolaziti na, samo na saba ili počne dolaziti samo na neki određeni namaz, jaciju i tako dalje i onda dok ne ostavi sve onda dok ne ostavi i posta, dok ne ostavi. Znam takvih ljudi koji su stepen po stepen ostavljali Allahu vjeru i onda i onda ih nema, danas ih nema ni da poste kad se mora postiti. Iako, iako veliki broj džahila koji možda nikad nisu ni klanjali, vidiš i da poste, ali ima ljudi koji su praktikovali sunet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vidiš i danas nigdje nigdje ih nema, nigdje ih nema na mapi od stvari na koje još želim spomenuti, braću, jeste da nije dozvoljeno sebi propisati dva ili tri namaza da klanjamo u džematu, a ove ostale ne mogu. Ili ostale, iako može, onda i on ne obavlja. Kakva je razlika između tih ljudi i oni koji su propisali tamo da ima trovaktovna džamija ili dvovaktovna džamija ili samo džamija za džumu ili da samo džamija od Bajrama do Bajrama i tako dalje, od Ramazana do Ramazana. Nema razlike nikakve. Nego kad god si u mogućnosti, dođi, klanjaj namaz. Klanjaj namaz u džematu. Zaista je ta, to vađib od vađiba Allahove vjere. Šeht Hulim Islam ibn Taymiye, rahmetullahi alaih, wa ibn Qaym, rahmetullahi alaihima, kažu da je to šart za ispravnost namaza, da je to uslov da bi namaz bio ispravan. Ako nisi u džematu, onda je namaz, onda je namaz batil. Možda se ne možemo složiti sa tim mišljenjem, ali da je vađi u to znači u to nema nimalo, u to nema nimalo sumnje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uđemo u Allahu u vjeru potpuno. Da se potpuno predamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Da nam da potpuno svjetlo na ovome i na budućem svijetu. Da nam da potpunu uputu i na ovom i na budućem svijetu. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala da potpunu sigurnost i na ovome i na budućem svijetu. Da nam Allah subhanahu wa ta'ala učini nas od iskrenih ne njegovih robova, da nas obskrbi dženetom, da nas uputi na dijela koja vode u dženet, da nas sačuva džehenema, da nas sačuva dijela koja vode u džehenem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže istinu istinitom i da nas učini od njenih sljedbenika i da nam ukaže na zabludu i da nas učini od onih koji će se kloniti zablude. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimanima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ponizi kjafire i mušnike. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza pobjedu muslimanima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas stavi u safove muđahida. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obskrbi šehadetom na Allahovom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naša zadnja dijela budu najbolja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam zadnje riječi budu La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر